Nakon <clears throat> ovog historijskog putovanja po događajima vezanim za križarske krstaške ratove i mongolska osvajanja u muslimanskom svijetu. Pokušat ćemo uz Allahovu pomoć večeras da napravimo neki rezime rezime govora o toj temi. Mada je uglavnom ono sve bitno do sad kazano Dovoljno je to da razumijemo iz ovih događaja da se ostvaruje u njima Allahu sunnet, da daje vlast kome hoće, kada hoće i kako hoće. قل malikel mulki tuti mulke الملك تؤتي الملك wa mulke reci Allahu moj ti koji posjeduješ vlast <clears throat> daješ i kome hoćeš, uzimaš i od koga hoćeš, otu izu i činiš ponosnim koga hoćeš, otu i ponizuješ koga hoćeš i do kraja ajeta. U ovim događajima se to najbolje očituje. Allah Želšanu je taj koji mijenja vladare, namjesnike, iskušava ih jedne drugima, ne daje im se vlast na osnovu njihove dobroti, i bogobojaznosti, nego da budu iskušenje jedni drugima. Također u ovim događajima Allah subhanahu nas uči jednom drugom sunnetu, a to je a to je da je da se pobjeda i moć sada jednima sa drugima. O davilu davilu nas. Mi u ovim danima dajemo pobjedu sad jednima, sad drugima. To je bilo za vrijeme poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam, a i nakon njegove smrti. Ta promjenljivost u vlasti, u pobjedama, nije argument valjanosti ili pokvarnosti nekoga, grupe ili pojedinca ili državi. To je Allahov sunnet i trajaće do sudnjeg dana. A ako tome dodamo još to, da je rezime ono što bi mogli razumjeti iz ovih svih događaja vezani za križarska osvajanja muslimanskog svijeta, svih ovih sedam ili osam križarskih ratova, shodno kako to historičari tumači, mogli bi rezimirati jednu, nekoliko tih bitnih momenata koji se mogu provući samo kroz šarijaske tekstove koji su, koji su nama poznati i dostupni. A to je kada god su se muslimani predali Dunjaluku, prepustili njemu, njegovim uživanjima i prepustili se međusobnom natjecanju, prepiranju, zavađi, zbog Dunjaločka i Dunjaločkih uživanja doživjeli su poniženje i poraz. A to je poslanik sallallahu ali sam jasno pojasnio u hadisu kojeg smo nekoliko puta ponavljali, nekoliko puta ponavljali u tefaku na hadis mel, fakh mel fakru ahša ili u rivajetu fe vallahi mel, eh, la, lel, fakhru lel fakru ahša tako mi Allaha nije siromaštvo ono za čega se bojim za vas lakin uh, eh, ahša Tubsata alikum dunja. Bojim se za vas da vam se ne otvori dunjaluk, dunjaličke ljepote. Fetenafe suha kema tenafe suha. Pa da se zbog nje natječete, kao što su se oni natjecali međusobno. Fetuhli kukum kema ehlekethum. Pa da vas on uništi kao što je i njih uništio. I zaista ovaj hadis se znači ostvaruje kroz kompletne ove događaje kada se ljudi, oni, e, oni koji su na vlasti, zbog vlasti natječu e, i bore i međusobno udružuju sa neprijateljem protiv, protiv muslimana, kada su obični ljudi zbog dunjaluka ne opiru i ne odazivaju, ne opiru neprijatelju, ne odazivaju osnovnim šerijatskim naredbama ili postulatima vjeri. Također u ovim događajima nam postaje očita jedna, jedna vrlo bitna stvar. A to je e, kada god muslimani zapostavi poimanje, instituciju, vrijednost i značaj džihada, borbe na lahom putu. Onako kako ga šerijat pojašnjava. Dožive poraz, poniženje, pošasti, pogrom. A šarijetski tekstovi Kur'ana i Suneta su e, toliko u detalje pojasnili propise borbi da je pravo čudo kako sljedbenici vjere islama mogu doći u takvo stanje, takvo stanje da da zapostave nešto što im je tako kristalno jasno pojašnjeno šerijskim tekstovima i islamski pravnici pojasnili u svojim knjigama i čak u akideskim, u akideskim knjigama se spominje. El džihadu madin ila jomil kijame. Džihad traje do sudnjeg dana, trajaće do sudnjeg dana. Ovdje govorimo naravno o onoj vrsti džihada koja se, koja se vodi rukom, životom, borbom, ratom, a ne onim drugim vrstama džihada. Dovoljno nam je hadis koji bilježi muslim u svome sahihu, u kojem kaže poslanik sam znači, mate وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّسْ نَفْسَهُ bihi, kaže ko umri i ne bori se na lahom putu. Gazu znači borba fizička. وَلَمْ يُحَدِّسْ نَفْسَهُ bihi i ne postiče sebe na borbu, ne priprema sebe za borbu. Ma ta'ala šuben min nifaq. Umrijeće na ogranku nifaka, munafikluka. Hadis bilježi muslim u svojom sahiju da buhoreri radi Allah. Ovaj hadis govori o krupnoj stvari, a koja nam se kristalno jasno pojašnjava kroz ove događaje. Tako da muslimani, znači, ne moraju doživjeti napad, genocid, protjerivanje, ubijanje, da bi skontali da moraju da se bori. nego nam to, ova vjera nas tome uči. Od samopoštovanja je da budiš spreman braniti sebe i boriti se za sebe. Ako sebe ne poštiš, neće naravno i drugi poštovati. To je priča za sebe. Ovaj hadis je dovoljna, dovoljna prijetnja nama svakom od nas. <clears throat> E, govori o tome u stvari da musliman ne smije zapostaviti ovaj dio svoga poimanja vjeri da on niti zna za džihad, niti razmišlja o džihadu, borbi, žrtvi za Allahu vjeru, nego čak priča protiv toga i kaže da, da je to nestalo, da je to bilo važno za ona, za ona stara vremena, da je sad, da je sad na sceni džihad sa perom, olovkom i kompjuterom. A onda mu dođu ljudi s nožem pod vrat i pokaže mu to pero i te kompjutere. Također u ovim događajima nam jasno i kristalno se pojašnjava to da muslimani se ne smiju zanositi svojom brojnošću. Ako je to se desilo na Huneinu, u prisusu sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam i kuranski ajet nam to opisuje wa yawma hunainin id a'jabatkum i na, ubici na Huneinu, u danu Huneina, kada su muslimani sa 12.000 vojnika krenuli na Taif, pa su bili sačekani sa manjom grupom u zasjedi. <clears throat> Felem turni ankum pa vam brojnost nije ništa pomogla. <clears throat> Jer su pomislili, mi u velikom broju idemo, a oni manjem broju nemaju oni šta tražiti sa nama. I tako se kroz istoriju pokazalo ovaj sunet. Kad god su se muslimani zanosili brojnošću, da su doživjeli poraz u bitkama, velikim poznatim bitkama. I do kraja ajta gdje Allah svanta pojašnjava ne samo da ti brojnost nije pomogla, nego ti, nego ti je zemlja postala tijesna od bježanja, od iznenađenja koje si doživio sa tim zanosom gdje se napravi jedna greška u tome. A onda kada ovome dodamo e, razjedinjenost kroz ove događaje koje smo spominjali, razjedinjenost muslimanskih sredina, svaka pokrajina, svaki grad svoju politiku vodi svog namjesnika, borba za, za svoj komad, za svoj dio ta razjedinost koja je, još kad se sastoji sa džehlom, sa neznanjem, rezultira onome što smo pričali o tim događajima koji se dešavali. Naravno, iz toga nam proizilaze oni svijetli primjeri. Svijetli primjeri onih koji su osvjetlali obraz muslimana. A spomenut ćemo i poslije. Dovoljna završnica ova Jo u njoj veliki i brat. Završnica e, i križarskih, krstaških ratova i mongolskih. Da je slomljena oštrica jednih i drugih i da su poraženi jedni sa drugim ni manje ni više nego sa memalicima. Sa dinastijom memalika koji su bili u osnovi oslobođeni, znači robovi koji su odgajani u islamu na islamskom znanju i na džihadskom odgoju, odnosno vojnom odgoju. Oni su spasili umet, oni su vratili umetu ponos i samopoštovanje i značaj gdje su spojili između dvije stvari. Znači, nešru ilme šar'i, širenje šarijaskog znanja, učenje, poučavanje, življenje po tome i terbije džihadije i odgoj džihadski. Tu je moć i snaga muslimana. Ona nam govori ovih historijskih događaja, a na to, nas, na to nam ukazuju šarijski tekstovi. Znači, pored poznatih e, muslimana koji su porijeklom mogu ponositi od Arapa i ne Arapa, od ove nacije ili one nacije, od ove dinastije do one dinastije. Allah Želšanu nama pokazuje u ovome da nije ibret u tvom porijeklu, da li si od al, Ahlul e, Bejte ili ovo, ono, ako, ako ne radiš ono što Allah šanu traži od prvih generacija od poslanika Muhammeda sallallahu i oni koji su ga pomogli u vjeri. A onda dolaze neki stranci koji su uzimani kao djeca iz roblja pretvarani, pretvarani u muslimane, u vojsku i onda oni vraćaju ponos muslimanima. I to još, još većeg, od većeg apsurda u tome da početak dinastije Memalika nastupa, počinje sa ženom Šeđeratu Dur. Ona je prva koja je bila u, to, u toj dinastiji. Memlučke, e, dinastije vladalaca. Kao da hoće da kaže, jel, muslimani, ako među vama nema muškaraca, pa pokazat će vam žena među vama kako treba biti muško, kako se treba boriti, kako treba sposoban, kako treba biti spreman na borbu i pomoći islam muslimane i to ona bila u momentu onda e, u kriznom momentu, znači kada je bilo pitanje ako padne Egipat u bici na Mensuri, jer tu je bilo glavna, glavno, glavno gdje su nade ulagali i križari muslimani, ko tu uzme prevlast, može se nadati ishodu ratova između križara i muslimana. I onda u tome presudnu ulogu odigra ova žena naravno sa drugim koji su, koji su učestvovali u bici u, u, na poznate način kao što smo opisali. A onda nakon toga dolazi Seifudin Kutuz, Bibers, Kalavun i ostali. Sve iz dinastije Memalika, što je nama velika, velika lekcija, veliki drs. Ibret je koliko si naučio vjeru i koliko je praktikuješ u svim njenim sferama. A ostalo je šminka i prsanje i hvalisanje. Ovo govorim, ovaj, ovo samo navodim kao, kao jedan ovaj, početak uvodu govore o tome da nešto spomenimo, rezimiramo, da rezimiramo ove događaje koje smo do sad pričali. Ostalo nam je još, samo da preletim na brzinu da spomenem, a to je e, nakon, nakon bitke Ainu Đalut i onih događaja koji su bili, nisam spomenuo, a to je da je još uvijek bilo gradova, bilo je gradova ili e, malih onih kraljevstva koji su bili u rukama križara. A govorili smo o, o, e, o, o muslimanskim koji su Mongoli zauzeli, na koji način su oni ponovo vraćen, vraćeni u okrilje e, islamskih država, a to je sa nakon nekih 50 godina kada su primili islam mongolski namjesnici, većina njih ponovo je postepeno su vraćane te pokrajine u, u okrilje muslimanskih pokrajina i država. A što se tiče ovih e, e, gradova koji su bili još uvijek u vlasti, križara ili e, kršćana kršana koji su vodili krstaške ratove, nakon bitke Ainul e, dešava se da, da presunu ulogu nakon smrti Seifudina Kutuza, koji je vodio bitku na Anđalut, da na, ste, scenu stupa Zahir Bibers, kao jedan od namjesnika dinastije Memalika. I e, on je jedan od velikih vladara, pravjernih vladara, koji je veliko hajra učinio za islam muslimane u svim oblastima. Nema, ne samo u borbi protiv križara. E, digao je, ponovo je vratio značaj i stepen šarijaskom znanju, e, islamskim školama, e, izgradnji. I dan danas se određeni objekti, dan danas se zovu po njegovom imenu i čak biblioteke, knjižare, knjigoteka, kako hoćete, u mnogim mjestima od Damaska do, do Kaira i na drugim mjestima zovu se e, Zahirije, mnoga raznorazna mjesta koji su obilježe njegove vlasti koji je bio svestrana ličnost u, u svim sferama života koji je pokrenuo, napravio veliku reformu u islamskom umetu i on je onaj koji je vratio instituciju hilafeta. Jest da ona više radi forme bila, ali je vratio ponovo nakon što je uništena i pala. Ponovo je izabran halifa od, Abasija, znalo se ko je taj halifa. A onda ono što je vezano za križarske i ratove, da je on odigrao presudnu ulogu u vraćanju ostalih gradova. Pa je 1265. po Miladiju e, vratio grad Kajsarije, pa onda Ursuf, to su sve gradovi u Palestini, e, e, priobalni gradovi, pa onda Safed, grad Safed nakon toga. Pa nakon toga 1268. <clears throat> nakon tri godine grad Jafu. Pa onda e, glavno, znači najbitnije što uradio, a to je, a to je e, da je osvojio da je osvojio Antakiju, Antakiju, odnosno Antiohiju kako je zovu na zapadu 1268 to je grad znači koji od onog pa, u početku križarskih ratova kada je zauzet u prvom križarskom pohodu nije pao sve do tog datuma, do tog dana, do te godine. Grad koji je bio u stvari uh, je u neku ruku prijestolnica svih događaja. Iako je El Kuc zvanično se tetirao kao, kao kraljevstvo, ali presudnu ulogu zbog toga što nije nikako padao ovaj grad je on igrao i ono što se dešavalo u njemu. Znači više e, od 150 godina taj grad imao presudnu ulogu u događajima koji se dešavali u Palestini, u Levantu, u Šamu. I tek znači nakon bitke na Hit, e, znači e, nakon bitke na Hitinu, nakon vraćanja Kuca, ovaj grad preuzima ulogu. I tako da njegovo vraćanje u ruke muslimana je mnogo značilo da se privede skroz ili totalno jel, utjecaj križara u, u islamskom svijetu. Nakon smrti Zahira Bibersa dolazi na scenu sultan Mensur Kalavun. Pa on na 1271. godine 1271. godine sklapa dogovor. Znači, ostala jedina kraljestvo koje je bilo zvanično kraljestvo, to je Tarablus i pokrajine oko njega. On sa njima sklapa privremeni, e, privremeni ugovor, dogovor o nenapadanju, neratovanju. Zašto? Zato što su križari pokrenuli još jedan križarski rat <clears throat> pod vođstvom engleskog, engleskog e, princa Edvarda. I naravno, taj križarski rat je bio e, propao, nije uspješan bio, završio je sa porazom, sa poniženjem. E, da bi nakon tog događaja ovaj namjesnik Kalavun od Memalika postepeno opet vraća ostale preostale gradove koji su ostali. Znači prvo je srušio znači to još zadnje kraljestvo koje je bilo, a to je Tarablus, Znači, to je bilo zadnje kraljevstvo koje, koje je srušeno. Znači, prije toga je Antiohija koju je vratio Bibers, a zadnji je ostala Tarablos, a onda su ostali neki manji gradovi. A to je u stvari e, glavni, e, zadnji grad koji je ostao među njima, a to je Merkab i odnosno Aka. Ona je bila zadnja, zadnji grad e, koji su stvari nakon Rišada e, Rišada Daljeg srca postao, dobio taj grad i dobio značaj i ulogu, jer je bio grad na obali i to je bio naj, e, i taj grad bi u stvari bio onaj koji je bio veza sa brodovima koji su dolazi e, od križara, koji su pokretali križarske ratove, e, odnosno koji su kontrolisali prostorima, prostorima u muslimanskom svijetu. Znači, kada je 1289. kada je, kada je ovaj, nakon, nakon što je bio okružen Tarablus i, i pao, i ta pokrajina kada je krala, eh, pala potpuno, eh, nakon toga se ili da je pao Bejrut. Znači, ostaju ta, ta neka manja tri gradića koji su bili priobalni, a to je Aka i Sajda. Eh, I oni su ostali još duže vremena. Oni su ostali još duže vremena, tako da je namjesnik poslije Kalavuna, odnosno njegov sin Salahudin ibn Kalavun, tek je on u stvari učinio takozvani onaj tasfije, odnosno E, potpuno protjerivanje i stjerivanje križara iz muslimanskog svijeta. A to, je, to se desilo 293. po Miladiju i da bi u stvari, kada je pao grad Aka, da bi tek, znači 1291. da bi poslije tek ovaj e, Antarus grad koji je bio ostao, E, još jedan manji drugi gradić sa njim, da bi se zva, stvari zvanično tretiralo i, i brojalo da je 1303. po Miladiju, da je tu u stvari značio i kada je pala a, Hifa i Haifa i drugi gradovi manji, to su bili mali gradić na, obali, pri obali, e, znači 703. po, e, po Hidžri i 1303. po Miladiju, ta godina se tretira zvanično e, godina kada su prestali križarski ratovi, odnosno kada su protjerani križari iz muslimanskog svijeta. I trajali su taj period koji su trajali e, više od dvije stotine godina. E, I ostali su ovaj trag, ovaj utjecaj koji dan danas poznat i o njemu smo govorili, e, koji ima svoju simboliku, koji ima svoju, svoje tumačenje, Spomenut ćemo neke od tih stvari. sada možemo, znači, nakon ovog tog nekog historijskog slijeda događaja, da samo spomenemo jel, da se može govoriti o, a, o posljedicama, koristima Križarski ratovi, i čak mongolski ratovi, mada se mongolski ratovi nešto posebno ovaj ne izdvajaju i nemaju neki posebni, posebni bitni stvari koje se mogu izdvojiti o kojima se može pričati, ali se uklapaju uglavnom u ovo što je vezano za križarske ratove. A to je da učenjaci kada su govorili, govorim ovdje sa strani od strane islama i muslimana, kada su govorili o, posljedicama, o, o, tome kakve koristi donijeli, e, kakave, kakve su koristi donijeli križarski ratovi samim e, kršćanima i muslimanima i uopće e, nakon tih događaja šta se desilo, mada ćemo vidjeti poslije jel, da sami u stvari zapadni historičari e, ne tretiraju ovu godinu krajem križarskih ratova, odnosno zapadni historičari Križarskih ratove totalno drugačije ovaj, interpretiraju i smatraju da križarski ratovi u stvari nisu vođeni samo protiv muslimana, on su vođeni e, protiv, i drugih nacija i pokrajina i zemalja, tako da spomenut ćemo e, taj osvrt s njihove strane, ali ovdje da završim kako su učenjaci ili historičari muslimanski tretirali, da kada su govorili o posljedicama križarskih ratova, su govorili da se on odlikuje u nekoliko sfera, a to je prvo na društvenoj sferi, na ekonomskoj i na političkoj. Da su ogromne promjene se tu desile. E, znači, ogromne promjene i jednom i u drugom svijetu. E, dovoljno samo to da spominam, to smo već do dosta bili spominjali, da u Europi zbog križarskih ratova da se e, financijski sistem oporezivanja totalno promijenio, tada, tada je doživio napredak jer kada su morali vršiti ovaj oporezivanje, pa su morali da e, napravi dan uspješan sistem i tada što su znači uspjeli, to je trajalo znači stoljećima, ovaj što su tada uznapredovali zbog potrebe koju su imali. A onda da ne govorimo o trgovini. Križarski ratovi su u stvari bila čista trgovina. I e, najviše sa te strane se i otvorilo. A onda e, jačanje i osnaživanje određenih gradova pogotovo talijanskih gradova, trgovačkih. E, pa onda tad nastaje ideja banaka, banaka, odnosno zaduživanja, pozemljivanja, garancija, sigurnosti i tome slično onima koji ulažu, koji idu i tako dalje. E, pravljenje puteva, pravljenje puteva, jer vi znate, znači to je poznata stvar, kad god je rat od koristi i fajdi ratova ako ima i kad ima u njima koristi je vrlo bitna stvar a to je da se tada napravi puteve. vi to znate ovi koji su bili u ratovom zadnjem znači ono što je napravljeno što vojska napravi puta to je to su putevi prave. ovo ostalo su uglavnom politički za glasanje i ostalo Znači vojska što napravi puta, pravi puteve zbog vojske i zbog oružja koje se treba kretati i i doći s jednog mjesta na drugo mjesto. To je, a to isto znači, e, znači spominju kao jedan veliki faktor razvoja puteva i ostvari komunikacija među državama, među ljudima, e, ratno stanje koje je trajalo jel, više od stotine godina između, između muslimana i kršćana <clears throat> da su napravljeni ogromni veliki putevi, spojene određene velike, e, velika mjesta, bitna mjesta. <clears throat> Također razvoj pomorstva pomorske trgovine i pomorskog ratovanja. To su sve neke stvari koje, koje su učenjaci navodili, ali e, glavna presudna stvar ovaj, koja je bitna ovdje da spomenem, kada su govorili ovaj, islamski historičari, koji, e, govorili su o tome o civilizacijskom utjecaju jednih na druge. Po civilizacijskim utjecaju ovdje mislimo na utjecaj islamske kulture na, na zapad. Sa križarskim ratovima, Ubrzo se dešava i pad Endelusa, zapad je doživio procvat. Nastaje humanizam i renesansa. Humanizam pod navodnicima, a renesansa jest. E, tada, znači, zapad preuzima i e, mnogo, se, e, mnogo se okoristio od muslimana u svakom smislu a i kako ne bi od zapada, tada poznat, mi smo pisali stanje na početku, da je zapad u to vrijeme, ono, da se tretira, tako, mi, tako smo učili historiji, znači da je to bilo e, ovaj, srednji vijek, nazadan, mračni, mračni srednji vijek, nazadan, siromašan i tako dalje, a kada to učimo obavezno prešute kakvi su, u kakvom su stanju bili muslimani, da su bili na vrhuncu moći razvoja ili civilizacije. E, e, kada takav svijet u kojem su živjeli evropljani, kada ih osvijetli bljesak nakon pljačke i napada i uništavanja muslimanskog svijeta, onda su oni doživjeli ovaj procvat koji im je jako dobro došao, koji su koristili, znači taj civilizacijski moment prenošenja vrijednosti i korisnih stvari iz muslimanskog svijeta u zapadni, tekao je između ostalog i sa, sa križarskim krstaškim ratovima. Od, od vrlo bitnih stvari civilizacijskih, eh, ratnih ili eh, domaći kako hoćete, stvari je to da, je, eh, da su Evropljani preuzeli barut od muslimana i uzeli ga sa istoka od muslimana i prenijeli u Europu. A barut igra jako velik značaj u ostalim događajima koji će se desiti u Europi, u ratovima i tome slično. <clears throat> Znači, ukupno, a, naravno vrlo bitan moment, a to je koji sami zapadnjaci priznaju u svojim knjigama, da vještina ratovanja koju su a, križar kristaši naučili i uzeli od muslimana prilikom kristaških ratova, da je to unaprijedilo unaprijedilo vještinu ratovanja, oružje, način ratovanja, razne sfere, sfere koje su vezane za, za vojni život, za vojsku E, uglavnom su uzeli od muslimana koji su bili jako, dosta više razvijeni nego oni. Problem muslimana je bio razjedinjenost, a to na stranu. A da su bili razvijeni u tom smislu, vojnom smislu, e, oko toga, znači, skoro da, jel, skoro da niko nije negirao od zapadnih historičara koji su opisivali ove događaje. Također, e, na zapad, i, to oni priznaju svojim knjigama, ostavili veliki trag, križarski ratovi su utjecali na na, na, onaj, na jedan moralni dio, a koji su stvari vraća. E, moralni dio u stvari ono ovaj što, što nama sad provlači, učimo nekakvim viteškim ratovima, viteškim postupcima, podvizima i tako dalje. Uglavnom, oni su u tome su gledali na muslimane e, koji živjeli e, na muslimanske borce muđajde u Endelusu i e, u, u križarskim ratovima u, na istoku. A između toga, tu se posebno kaže, izdvaja i ophođenje prema ženi križarski ratovi su pozitivno utjecali ono što su uzeli od muslimana i opođenje muslimana prema ženi su pozitivno utjecali na poimanje koje je postojalo na zapadu i opođenje prema ženi. U pozitivnom smislu. Da je, to, da je taj e, način i vid opođenja prenesen na zapad. A da ne govorim ovdje sa strane, pa sa strane e, tehnologije, tehnike, poljoprivrede i tako dalje, znači taj, taj utjecaj opisane opisan je čak u detalje, znači u kojim stvarima su muslimani doprinijeli, da Evropljani nisu znali šta je šećer dok nisu prenijeli od muslimana, uzeli znači e, uzgoj i e, i proizvodnju šećera da su prenijeli sa istoka u toku križarskih ratova, pa onda nisu znali šta je suzam, riža, E, limun, e, bijeli luk, e, lubenica, sve te, sve te vrste voća, povrća i tako dalje nisu postojali u Europi, preuzeli se od muslimana, prenesi na zapad, a od ovih nekih drugih teški stvari suštinska je bila u stvari staklo Staklo je također od muslimana u toku križarskih ratova od muslimana uzeta i e, preneseno u Europu, pa je počeo tek tada i proizvodnja raznorazna vrsta korištenje koži u raznorazni svrhe koje su koristili muslimani, preneseno je tada, preneseno je tada na zapad. I takvi stvari ima dosta, znači pojedinačno koji ovaj, koje su uzeti u toku krstaških ratova. I još tome kad dedamo ono što, je, što se desilo u Endolusu, znači time se narodno zapad uveliko okoristio. E, ovdje naravno treba dodati i ovaj utjecaj idejni ili ideološki ili filozofski ili kako hoćete, uglavnom u toku križarskih ratova u toku križarskih ratova e, preneseno je i to su naznačili mnogi ovaj, zapadni historičari, prenesena je antička kultura, prenesena je antička kultura koja je bila prisutna, prevedena prevedena na arapski jezik, prenesena je znači od muslimana od, eh, na, u Europu, prvenstveno u Italiju i dalje u Europu, pa je antička kultura, odnosno grčka kultura, koja je kao srodna njima, eh, utjecala da, da, da, se dešavaju događaj koju, eh, za koju nazivaju humanizam i resansa koju smo mi učili u školama. A onda Eh, krstaški križarski ratovi u stvari od, od eh, njihovih rezultata i to bilo da su, da na, na zapadu počele pojavljivati drugačije poimanje toga šta se tu dešava. Odnosno, eh, pisci, autori, filozofi i ostali slobodni ljudi su počeli drugačije da, da tretiraju način opođenja prema, prema, prema nekom drugom, ovom slučaju muslimanima. Odnosno, tada se rađa, rađa ideja drugačijeg opođenja sa muslimanima, a to je u stvari ono što mi znamo danas kao orientalizam. Da u stvari e, Zapad treba da se bori protiv muslimana e, sa, na idejnom, znači na idejnom ili psihološkom, na idejnom ili na psihološkoj osnovi. Tako da je od tada počinje znači orientalno, orientalizam ili odnosno izučavanje stručnjaka, naučnika, zapadnjaka, nemuslimana, islamske kulture, ne sa ciljem da bi upoznali koristili se od nje, nego sa ciljem da bi se lakše borili protiv nje ili da bi iskrivili, ocrnili, tome slično. Orientalizam, pa onda pokrštavanje i širenje raznorazi drugih ideologija koje su inače bile poznate na zapadu ili uzeti iz nekih drugih e, e, civilizacija, a ujedno time, ujedno se time cijelo vrijeme pokušava e, ruh džihada, duh i duša džihada da ocrni, da stavi, stavi na listu e, pogrdnog pogrdnog, e, neće, proti čega se treba boriti, na što treba ukazati, u stvari ono tretiranje da je šesti stup islama, džihad, to, to tako tretiranje, poimanje džihada je u stvari došla sa zapada, ne od muslimana. Zbog toga što je njima toliko džihad u trn u oku i toliko im smeta i toliko im e, bola zadao, da ga oni stavljaju odmah nakon, nakon hađa ili posta. Kao šesti temelji, kažu to je temelji, od temelja, od, islam se kaže temelji, kaže na, na namazu, e, na šehadetu, namazu, postu, hađu i onda dodaju kao šestu stvar, šestu stvar dodaju zakat naravno i e, šestu stvar kao do džihad, borba na lahom putu. <clears throat> što je tema za sebe, nećemo otvrati tu temu. Uglavnom, znači ovo otprilike je bilo ono što su neki od e, istoričara muslimana spomenuli. A onda što se tiče zapadnjaka, oni su to malo, oni su to malo, ovaj, oni koji su objektivno pristupali ovom, oni su to malo drugačije tretirali. Pa oni kažu, jel, križanski ratovi, kaže, koji u osnovi su stvari, jel, e, bili borba protiv muslimana, u, u Španiji, u Sjevernoj Africi, u Palestini, u Siriji, E, koji su u osnovi njihov e, e, znači pohod su bili radi radi hodočasnika u Jerusalemu. Ti ratovi su se ti koji se poduzimali ti pohodi su se poslije pretvorili u borbu protiv paganskih Venta, Balta, Litvanaca, Mongola, pravoslavnih Rusa, Grka, Katarskih i e, husijskih krivovjernika koje, koje je papa proglasio da su krivovjernici. Odnosno, o čemu se radi? Svaki protivnik katolika, politički ili vjerski, koga papa ocjeni da je protivnik, e, potpao je pod, pod kategoriju onog pod, protiv koga se vodi križarski rat. <clears throat> Odnosno, e, parola je bila okvirena nakon, znači, e, nakon što, je tekao, što se tekli križarski ratovi, onih prvih stotinu godina, znači došlo se na ideju da u stvari sve teritorije koje su koje, e, e, koje su bile ili trebaju da potpadnu pod, pod, e, pod, kršćansku vlast i duhovnu moć, one trebaju da se vrati i trebaju da se, da se po, protiv njih pokrenu križarski ratovi. I u to, i sa time još spojena još jedna druga stvar, to je ono što je bilo stvari, što je bio mamac. Mamac za te pohode, bio mamac za regrutovanje ljudi, a to je stvari, one dvije stvari, a to je oprost od grijeha, oprost od grijeha, onako učestvuje u s Ratom, njemu su oprošteni grijesi i njemu je zagarantovan ulazak u raj. A druga stvar, a to je da je ovo častan i, i dostojan poziv, a to je borba protiv bezbožnika. Ulaziš u raj, ako pogineš na tom putu, imaš tu čast i počast da se boriš protiv bezbožnika dva jaka motiva da se, da se, da se, da se pridobio ljudi. E, kada, je, kada je bio rat, odnosno kada je, pa, kada je vraćen kuc, kada je Salahudin Jubi vratio kuc, i događaj kada se tada Richard Raljeg srca učvrstio u, Ak, u Akri ili Aki, Aki u arapskom, tada se formira jedan novi e, viteški rijet koji se zovu Teutonci i koji u stvari e, uz Templare i Ivanovce i Hospitalce, e, te, te redove njihove viteške, koji dodatno unose jednu novu dimenziju ratovanja, a u stvari da su oni uglavnom vodili ratovanje, križarske ratove, koji su vozili protiv heretičkih pokreta. Ne protiv muslimana, nego protiv heretičkih pokreta koji su oni proglasili da su heretički, da su protivnici križara, kršćana u Europi. Pa su ih vodili u stvari u Europi, u južnoj Francuskoj, protiv Albigeneza, protiv njih kada su vodi, u stvari koji su, koji su Katari, protiv njih su vođeni križarski ratovi. E, također vi znate da je vođen na ovim prostorima Bosni i da su vođeni križarski ratovi protiv e, Bogumila, u Bugarskoj također. E, a onda je, ti, ti ratovi su bili premješteni na Baltik, tu je vođeno najviše križarskih ratova. E, I zanimljivo da je ovdje, da se e, kaže kršćanski, taj križarski duh rata, koji je bio u početku, znači pod, e, pod parolom, pod parolom oslobađanje svetih zemalja i omogućavanja hodočasnicima da idu u Jerusalem da, da pohode Kristov grob ili Hristov grob se onda pretvori jednu parolu koju su čak izricali jel, e, e, predvodnici križarski koji, e, sa svojim protivnicima. Parola je bila sve ih ubijte i ako među njima ima znači neko koji je od kršćana, kaže sve ih ubijte, Bog će prepoznati svoje. Znači, kogod vam dođe pod ruku protiv vas, protivnike, koga ocijenite, ubijajte redom. A ako među njima ima oni koji su nedužni, koji su u stvari od nas, kaže Bog će prepoznati svoje. Bog prepoznaje njih i on će jel, biti nagrađeni za to. E, do te mjere ovo navodi iz tog razloga, znači da taj krštaški, križarski gnjev e, i pohota ratovanja i želje za pljačkom, za osvajanjem, za stavljanje pod, pod papinsku e, vlast i kapu, svega onog za što ocijeni da treba biti pod njegovom lašu, je do te mjere otišao u svoju ekstremnost. Ovo, ovo što govorimo ovdje, o to govori u zapadnim izvorima. To oni govori, ne muslimani. E, također jedna vrlo bitna stvar ovdje, a to je da stalni neuspjesi križarskih ratova koji su bili, znači prvi je bio uspješan, ono ostalo su uglavnom porazi i poniženje bili prvi je bio uspješan i u prvom se formirali su ona kraljevstva koja se formirali. Nakon toga svi ostali križarski ratovi su stvari bili poraz i gubitak. E, dolazi, znači, nakon tih prvih križarskih ratova, na početku dolazi u stvari do, do promjene samo, samog motiva, percepcije i namjere ciljeva tog ratovanja. E, do te mjere znači da se do u samoj Europi e, e, tamo na zapadu da se već mijenja, mijenja se stvari pogled na, to, na te ratove. Jer ako mi šaljemo 6-7 tih križarskih pohoda i u njima doživljavamo poraz, nešto nije u redu. Pa su onda pisali pjesnici, kroničari, propovjednici neki, pričali su, znači ideja je bila u tome u stvari da sveta zemlja je izgubljena, izgubit ćemo je zbog naših grijeha greška je kod nas, greška je do nas. Znači, nije, nije greška kod muslimana i kod bezbožnika, saracena koji treba ubijati, nego je greška do nas. I, e, i time su stvari <laughs> htjeli da preispitaju sebe. A onda kad, kad se vratimo na, sa druge strane, jel, kada pogledamo stvari, učeš o tim križarskim ratovima da iz e, najnižih slojeva društva na zapadu, kršćanskom svijetu, da su znači, učestvovali e, ljudi, obični ljudi, učestvovali u križarskim ratovima, e, zbog tome što, toga što su u tome vidjeli prvo šansu za oprost grijeha kojem im obećavano strane pape, e, odnosno osvajanje, ovaj, osvajanje mjesta u raju na Hiretu, a onda sa druge strane jel, ovaj, vidjeli su i priliku za bolji život, pljačka, osvajanje, bogatstvo. Pa se to dvoje miješalo nekad prevagne ovo, nekad prevagne ono. U početnom momentu bude motiv opra, opra, oprost grijeha, borba, sveta borba za krst, za križ, za Krista, za Hrista, a onda se to pretvori u, u želja za, za imetkom, a naravno način ostvarenja je toga i bilo usvi, osvajanje, ubijanje, paljenje i tako dalje, što je poznato što smo opisivali te događaje. <clears throat> Međutim, e, zbog tih stalnih poraza koji se dešavali u križarskim ratovima, koji su doživljavali protiv muslimana, e, gubi se i moć križarskih ratova. Gubi se njihova moć i njihova snaga. I još istovremeno se tada dešava, znači pred sami kraj križarskih ratova, e, pojente ovdje znači da na zapadu njihovi historičari, oni ne, ne tretiraju križarske ratove da je to bio taj period koji mi sad govorimo, tih nekih nešto više od 200 godina. Kod njih su u stvari križarski ratovi tada počeli zvanično, kaže bilo i prije, a oni traju dan danas. I križarski ratovi, kršćanski ratovi traju e, ne samo i traju dan danas i ne samo protiv muslimana u muslimanskim e, pokrajinama, nego i protiv svih drugih protivnika, čak i bizantijaca. On su, on su tretirali, smatrali, vi znate, jedan od krstaških pohoda je bio E, napad na Istanbul i osvojene, je Carigrad i je opljačkani i tako dalje, koji je bio sastavni regularni cilj koji, je, tako osmišljen, tako urađen i na tome se završio taj križarski pohod. Uglavnom, šta je ovdje problem? Problem je u tome e, što slabi moć križarskih ratova, a onda dolaze Osmanlije, osvajaju Carigrad, pretvaraju ga u Istanbul, prije toga bilo događaja veliki bitki, gdje više nije mogao papa da okupi ljude pod, pod, eh, pod eh, zastavom križarskih ratova. Izgubio je moć. Pravi se ovaj, nacionalni države u Europi, formiraju se eh, i onda znači, ti, ti ratovi doživljavaju svoju drugu dimenziju. Onda je papa morao biti prinuđen da pravi nekakve saveze među, među nacijama, među državama, da bi se, da se uspjeli boriti. Pogotovo to naciju doživljava jel, kada, kada Osmanlije prodiru, uzimaju zauzimaju čitav Balkan i dolaze pod Beč dva puta, ulaze u Europu sa te strane, što je nevjerojatno bila strašna stvar. taman su se riješili Endelusa i muslimana u, Španiji, a onda i dolazi opasnost sa istoka. To je bio veliki šok za Europu. Znači, veliki šok za Europu, za koje nije bilo rješenje. I ideja križarskih ratova koja je doživjela toliko poraza na istoku više nije imala svoju snagu da bi se mogla boriti protiv toga. Znači, ti, e, rezultat tih ratova, koji su bili u križarskim ratovima, koji su iziskivali toliko napora, toliko materijalni, e, e, materijalni sredstava utrošeno, založeno, žrtvovano, da potisne jeli, muslimane iz sveti zemalja, odnosno prvenstveno Jeruzalema, odnosno tog istočnog dijela u Palestini, E, niti su kršćani uspjeli da osvoji, osim ono kratko vrijeme koliko je bilo u njihovim rukama, e, ni, ni, e, ni, Jerusalem, nego su izgubili sva ta svoja kraljica koja su postala njih pet, izgubili su i njih, izgubili sva ta mjesta i ne samo to, nego i gube i cari grad I ne samo to, nego im dolaze Osmanlije, upo Evrope dolaze i dva puta napadaju Beć To je bio nevratan šok za Europu i e, u stvari govorilo je u stvari da, da, da su napravili jedan kiks, da je tu bilo, da je tu bilo promašaja. A onda, jel, sa druge strane, kad gledamo ti, ti neki rezultati koji su desili, kako su, kako su na zapadu, znači njihovi, njihovi autori, njihovi storičari tretirali, da u stvari križarski ratovi, kršćanski ratovi, u stvari njihova, e, njihov veliki značaj u stvari bio najviše sa strane trgovine znači e, velika, velike vrijedne stvari, otkrića za Europu su bila ono što je, što je sa križarskim ratovima uzeto, preuzeto na ovaj ili onaj način od muslimana i prenešeno u Europu. To je bilo jedno veliko bogatstvo. Bogatstvo u smislu ono što je preneseno e, sa istoka u Europu i bogatstvo za određene pojedince i skupine i grupe u Europi koji su bili jako bogate, porodice viteški redovi. A onda kad tome dodamo još e, da su, da su tada jela e, e, Bizansko carstvo, Španjolska, Sicilija, imali su znači ogromnu ulogu, a to sam malo prije spomenuo, ogromnu su ulogu imale u tome u prenošenju antičke civilizacije, grčke, antičke civilizacije, kulture, da je prenesu u zapad. Putem muslimana, drugačije nisu mogli, jer nije bila sačuvana mimo muslimana. To ono što se neki naši ovi intelektualci fali, kako su muslimani ovaj, sačuvali grčku filozofiju, grčku kulturu i preko muslimana je prenijeta na zapad. Uh, u stvari ovo govori o tome da vojni i ekonomski razvoj e, vojni i ekonomski razvoj Europe nakon i u toku križarskih ratova je doživio znači, e, jedan, jedan prevrat totalni Znači, totalno se promijenilo stanje u Europi. Od jedne, jedne zaostale sredine, nazadne sredine, siromaštva, doživjeli su znači, jedan totalni, totalni prevrat, u pozitivnom smislu. Znači, njima, je, njima su križanski ratovi tekako dobro došli zbog znači prenošenja ovih pozitivnih stvari koje su otkrili, vidjeli kod muslimana. I zato ne treba, ovo ne treba da čudi, znači dovoljna je taj primjer, znači kada ima Fridrija II. velikog, njemačkog kralja koji je išao, vodio križarski rat i na poklon dobio Jerusalem, mada je to kratko bilo skroz, koji je sklopio dogovor s muslimanima o neratovanju, sklopio prijateljstvo s muslimane, objavio rat papi kršćanstvu, i rekao poznate riječ Mir je prijateljstvo sa muslimanima, rat i neprijateljstvo do smrti sa papom i sa kršćanstvom i sa križarima. Zbog čega je to on rekao? I to ima prenešeno kod njeg zabilježeno, zato što je bio zadivljen muslimanskom civilizacijom i kulturom. Znači, bio, bio impresioniran. Znači, a pogotovo, znači, ovaj, tad su uzeli je i Siciliju, pa su zatekli ono što su zatekli na Siciliju od, od ostataka islamske kulture i civilizacije. A on je bio napredna ličnost, genijalac, kako ga nazivaju drugi. Genijalna osoba prepozna prave vrijednosti. I on je bio opčaran. Do te mjere znači da je osvojio vojsi, imao saracene, da je imao muslimane koji su ratovali sa njim protiv papi, jer on je bio anatemisan od papi. Spomenuo sam malo prije, a to potvrđuju, znači, e, i potvrđeno u knjigama e, zapadnim, a to je da je sa križarskim ratom u stvari promijenjeno, promijenjen znači e, totalno u potpunosti e, znači e, polje vojne tehnike, načina stila ratovanja, ono što su križari doživjeli i od muslimana u toku križarskih ratova je totalno utjecalo, promijenilo njihovo stanje. Znači od načina opsade, od razvoja streljaštva, od upotrebe takozvane grčke vatre, E, korištenje brodova za prevoženje konja i tome slično, znači sve te stvari koje su muslimani bili daleko, daleko ispred križara, ispred Europe, sve to, e, od svega toga su okoristili križali Europa i prenijeli su na zapad. <clears throat> znači ovdje govorimo, znači rezime ovog svega govora ovdje je bilo o tome da u stvari e, papino vođenje križarskih ratova, papa, naravno, koji su dolazili na vlast jedan za drugim, koji je u početku bio, imao svoj vjerski razlog i koji je posjećan sa opraštanjem griha i borba protiv, e, e, protiv bezbožnika, e, taj rat je poslije ja, proširio svoje sfere da se u stvari nisu vodili ratove samo protiv muslimana, nego su vodili protiv evropljana u Europi, protiv svakog onog ko se protivio, protiv, protiv, se protivio papi ili crkvi i gdje su ih e, svrstavali na isti stepen kao, kao, i proglašavali da su to križarski ratovi, krstaški ratovi i protiv takvih skupina. Što u stvari znači da, uh, da, je, da su papini ili crkvini neistomišljenici bili u stvari oni koji su tretirani uh, kao bogohulnici, bezbožnici proti koji trebalo se voditi križarski ratovi. I ovo su, znači, ovo, ove stvari su ovaj, zabilježili uh, zapadni historičari, govorili su o njima, jer su, jer su križarski ratovi nakon istoka preseljeni su. Znači u Litvani, u Prusku, u Ventu, u Baltičke zemlje, Sjevernu Europu, Znači tu su e, premješteni ratovi, vođeni su ratovi protiv, e, sa ciljem širenja e, kršćanstva i križa na silu. Ubijanjem one koga zateknu na tim mjestima i dovođenje kršćana da na tim mjestima. Uglavnom su Njemce, Njemce nastanjivali na tim mjestima. <clears throat> A, naravno, jel, ako se sjećate, mi smo na početku, kada smo govorili, kada smo govorili o povodima križarskih ratova, govorili smo, a, ja volio da se vratite na ta mjesta i da, da se podsjetite na njih, a to je da smo govorili značaj, da smo govorili o značaju bitnosti križarskih ratova sa strane tog dugog perioda koji je trajao. Zbog ideologije koja, koja bila, koja je stajala iza toga, koja, koja je koja je pokrenula te ratove, odnosno koja je bila zasnovana u osnovi na vjeri, e, onda zbog raširenosti e, e, te ideje, raširenosti u literaturi, u knjigama, istorijskih knjigama, da dan danas to živi. Da dan danas ima svoje, svoje neke konotacije, ima svoje, svoje poimanje. Naravno, spominjali smo to da, da se to misli da oni tretiraju križevac rata kao nešto pozitivno, nešto pohvalno i nešto potrebno s vremena na vrijeme da se dešava. E, i mi smo danas bili toga svjedoci. A onda kad se tome doda još druge stvari, ovo govorim, podsjećam na ono što smo već spominjali, a to je, e, i to je najbitnija stvar e, nakon govora o križarskim ratovima, kolika je sličnost toga što se desilo za vrijeme križarskih kršćanskih ratova i čak i mongolski sa onim što danas se dešava na, na, na raznim poljima. U smislu toga, objedinjavanje, odinjavanja, E, kršćanski ili zapadni zemalja u borbi protiv islamskog svijeta. Kao što je bilo tada u Europi, da se objedine da skoro sve zemlje ovaj, nemuslimanske u Europi, da se objedine pod jednu kapu, e, pod jedno zapovjedništvo papino, gdje su čak učestvovali predsjednici država, ili, naj, ili, ili prinčevi ili e, staleži koji su bili na najvećem stepenu, oni su predvodili križarske ratove da to danas vidimo u borbi proti, u muslimanskom svijetu od zadnjih ratova koji se desili zadnjih 20 godina. Da imamo istu stvar, da se ujedinjuju tamo na zapadu, šalju zajedničku vojsku i narodnog ovaj, i bore se protiv muslimana i onda se dešava ono što smo imali isto za vrijeme križarskih ratova, a to je izdaja muslimanskih e, vladara, predvodnika, namjesnika, izdaja koja je bila tada se dešavala, zbog onaj koji, koji je u vlasti jedan grad, jedna država i dan danas to imamo. Određene države, ovi ili one, učestvuju zajedno sa zapadnim e, osvajačkim snagama u, u napadu i e, pljačkanju i ubijanju muslimana u nekoj drugoj zemlji koja je optužena na ovaj ili onaj način. Znači, slično, totalno slični događaj. Nevjerojatno, znači, kao da se historija pon, ponovo ponavlja. Onda ono što se dešava u danas u, u Izraelu, u tom okupiranom dijelu Palestine, da oni da vrše naseljavanje već od, od kraja drugog svjetskog rata i prije toga su radili. vrši naseljavanje, naselja, svog, znači dovode svoje ljude, svoje stanovništvo. To naseljavanje su imali u vrijeme križa, križarskih ratova. Iz Europe su dolaze porodice, naselile su ona, ona kraljevne koje su imali, koje su križarske države imale u svojim rukama. Znači, to je tolika sličnost, nevjerojatna sličnost, znači, nema velike razlike u tome. A onda, naravno, Eh, nastojanje zapada da razjedini muslimanske snage, muslimanske države. Kao što je bilo tada u to doba kada su pokretali križarski ratovi, da su nastojali u tome da zavade muslimanske, muslimanske pokraje, muslimanska mjesta i radi na tome, ujedinjavali se s jednima proti drugi, učestvovali s jednima u borbi proti drugi i tako dalje i dan danas to imamo prisutno. Znači kao da se ponavlja ista slika. <clears throat> I naravno, eh, ovaj, u križarskim ratovima znači postala ova jasno počatljiva slika ona između sunija i šija i prirode njihovog poimanja i opođenja prema, prema muslimanskom umetu. Vi znate, naveli smo primjere e, Ibn Alkamija i njegovog učešća u, padu Bagdada, kad su Mongoli osvajali preko mongolskih pohoda. Onda ovaj, asasini ili hašašini i njihova uloga u borbi protiv e,